Բարեկամներ, տեղական ժամանակով ժամը 17-ն է, եթերում լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումը։ Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ ԵԱՀԿ-ն դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում։ Արցախի պետական համալսարանում կկազմակերպվի ֆորում նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Եվրոպայի հայդատի գրասենյակը 2018-ին շարունակելու է կազմակերպել եվրոպացի գործիչների այցն Արցախ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը նշանակել է դեպարտամենտի ղեկավար եւ խորհրդական։ Մարտունու հարկային տեսությունը նոր շենքային պայմաններ ունի։ Մարտունու մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը 25 տարեկան է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Այսօր Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Մարտակերտի շրջանի Սեյսուլան գյուղից դեպի հյուսիս-արևմուտք ընկած հատվածում։ Դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Դիտարկման առաքելությանը Արցախյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչները։ Արցախի պետական համալսարանում նախատեսվում է ապրիլի 11-ից 15-ը անցկացնել ուսանողական ֆորում Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքարի Ղարաբաղյան շարժման 30-րդ տարեդարձի տոնակատարության միջոցառումների պետական ծրագրի շրջանակներում։ Համալսարանի ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների հանրային կապերի եւ լրատվության բաժնի պետ Զարինե Սարաջյանի խոսքով ֆորումի նպատակն է միավորել հայկական բուհերի ուսանողներին համազգային գաղափարների շուրջ, արժևորել Ղարաբաղյան շարժման պատմաքաղաքական 30-ամյա ուղին ձեռքբերումները, Արցախի եւ Հայաստանի ուսանողության ներուժը ուղղորդել ի նպաստ միասնական հայրենիքի կայուն զարգացման, ամրապնդել կապը Արցախի մայր բուհի եւ հայաստանյան գործընկեր բուհերի միջև։ Ֆորումի մասնակիցները հնարավորություն կունենան բացահայտելու Արցախը իր բազմադարյա մշակույթով, ձեռակերտ եւ անձեռակերտ հրաշալիքներով, յուրօրինակ խոհանոցով, ավանդույթներով ու սովորույթներով։ Այդ ընթացքում հանդիպումներ եւ քննարկումներ կլինեն նաեւ Արցախի պետական, հասարակական, քաղաքական, գիտական մտքի հայտնի գործիչների հետ։ Նշել է Զարինե Սարաջյանը։ Արցախի հանրապետության պետական նախարարի խորհրդական քաղաքագետ եւ հանրային կառավարման մասնագետ Արտակ Բեգլարյանը նշանակվել է հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի դեպարտամենտի ղեկավար, իսկ տնտեսագետ եւ հարավային Կովկասի հարցերով միջազգային զարգացման փորձագետ Բաբկեն Տեր-Գրիգորյանը մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական 2018 թվականի փետրվարի 1-ին ուժի մեջ մտած Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին Արցախի Հանրապետության նոր օրենքով Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը բաժանվել է կառուցվածքային երկու միավորի՝ դեպարտամենտի ու քարտուղարության։ Դեպարտամենտը զբաղվում է պաշտպանի գործունեության բովանդակային ապահովմամբ, իսկ քարտուղարությունը տեխնիկական սպասարկմամբ։ Իթիվս այլ փոփոխությունների նոր օրենքը հնարավորություն է տալիս պաշտպանին ունենալ պետական միջոցներով չվարձատրվող մինչև 5 խորհրդական։ Եվրոպայի հայդատի գրասենյակը 2018-ին շարունակելու է կազմակերպել եվրոպացի հասարակական քաղաքական գործիչների այցն Արցախ։ Այս մասին հայտնել է Հույդա Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի հաղորդակցության եւ հանրության հետ կապերի պատասխանատու Հարութ Շիրինյանը։ Նրա խոսքով այսօր Արցախի աշխարհակաղակական իրավիճակը այնպիսին է, որ Սփյուռքում ապրող յուրաքանչյուր հայ դառնում է Արցախի մեկ դեսպանը։ Այն ինչ մենք գիտենք Արցախի պետականության, ժողովրդի եւ դժվարությունների մասին, պետք է փոխանցել օտարներին։ Եվրոպայի հայդատի գրասենյակը կապի մեջ լինելով եվրոպացի շատ падգամավորների հետ նրանց եւ այլ հասարակական խմբերի այցելությունները դեպի Արցախ համարում է իր առաքելության հիմնական նպատակներից ասել է Շիրինյանը։ Մարտունու շրջանի հարկային տեսությունը այսուհետ իր գործունեությունը շարունակելու է նորավոճ սպասարկման սրահում վերազինված ժամանակակից համակարգչային տեխնիկայով ու անհրաժեշտ այլ պարագաներով։ Շենքային պայմաններին ցանոթանալու նպատակով օրերս ֆինանսների նախարարության ղեկավար ազնագազմը նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ այցելել է տեսչություն նախարարը վստահեցրել է, որ հարկ վճարողների սպասարկման որակի բարձրացումը նախարարության գերակա ուղղություններից է։ Տեղական նշանակության ճանապարհների բարեկարգման ուղղությամբ հադրութի շրջանում զգալի աշխատանքներ են կատարվել։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի մշակութային կրթության ոլորտում վերջին տարիներին զգալի աշխատանքներ են կատարվում։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Մշակույթը ազգի հոգևոր հայելին է։ Այս տեսակետից կարելի ասել, որ միջև ազատամարտը մարզային կարգավիճակում գտնվող Արցախի հոգևոր հայելին բավականին պղտոր էր աղավաղված արտացոլանքով։ Միայն պատերազմից հետո ադրբեջանական հակահայ քաղաքականությունից ու խորթային մամլիչից ազատված Արցախը վերադարձավ իր ազգային մշակույթին ու ակունքներին։ Այլ խոսքերով ազգային մշակույթի հիմքն Արցախում դրվեց 1994-ից հետո։ Խոնարհված եկեղեցիների վերաբացում, խաչքարերի ու ազգային ու քրիստոնեական այլ հուշարձանների պահպանություն, մշակութային օջախների բացում, ազգային ավանդույթի երկու բարի ազգային նվագարանների քարոզ այս ամենին նողված զգալի աշխատանքներ են տարվել Արցախում անկախության 27 տարիների ընթացքում։ Պետք է ասել, որ նշված ուղղությունների զարգացման համար մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունում պատասխանատու են տարբեր բաժիններ։ Զրուցակիցս ժամանակակից արվեստի եւ մշակութային կրթության բաժնի պետ Ապրես Մարկարյանն է։ Ինչպես տեղեկացնում է, մշակութային կրթություն իրականացնելու համար ներկայդրությամբ Արցախում իրականագործումը 11 արվեստի եւ 1 երաժշտական դպրոց 47 մասնաճյուղերով եւ 80 բաժիններով։ Այս արդյունքը հատկապես վերջին տարիների աշխատանքի եւ նոր մոտեցումների հետևանք է, մասնավորապես որոշվեց, որ երաշտական դպրոցները անվանափոխվեն արվեստի դպրոցների հենակետային դպրոցներ ստեղծելու նպատակով, այսինքն եթե շրջենտրոնի երաշտական դպրոցը վերածում արվեստի դպրոցի, ինքը երկու ուղղությամբ եւ արվեստի ճյուղերով եւ երաշտ արվեստի ուղղություններով իր շրջանում այն գյուղեր են, որտեղ կան համապատասխան շենքային պայմաններ, համապատասխան ռեսուրսներ, բացում է բաժիններ, այսինքն կա դվյա շրջանի ես իր գյուղում լավ դաշնամուրի մասնագետ, միանգամից նախաձեռնում եք այդ գյուղում բացած դաշնամուրի բաժին հետագայում մնացած ճյուղերը։ Արդյունքը զգալի ձեռքբերում է համարում մշակութային կրթության ոլորտի պատասխանատուն եւ շեշտում, որ միայն կրթօջախներ բացելով մշակութային դաստիարակությունը դրական տեղաշարժ ունենալ չէր կարող ուստի եւ Նորաստեղծ մասնաճյուղերում վեստի դպրոցները հիմնականում շեշտը դրվել էր ազգային մշակույթի, ազգային գործիքների վրա եւ արդյունքը շատ կարճ ժամանակամիջոցում ակնհայտ էր եւ տեսանելի։ Ազգային նվագարանների քարոզի ակնհայտ հաջողությունը, որի մասին խոսում է Ապրես Մարկարյանը, ազգային ժողգործիկների նվագախումբն է, ինչը նորություն է Արցախում։ 15 թվականին ազգային գործիքների մրցույթ փառատոն առաջին անգամ կատարեցիք, շատ զարմանալի է, որ մոտ 150 մասնակից տարբեր անվանակարգերով մասնակցեց ու այդ բազայի հիման վրա ստեղծեցինք ազգային նվագախումբ, Իդեպ ժողովրդիկների մասնագետների խնդիրը ոլորտի պատասխանատուները առայժմ լուծում են նաև Հայաստանից հրավիրված մասնագետների շնորհիվ։ Մենուր ժամանակ որոշ բաժինների կրճատման ու դրանց տեղը ժողովրդիկների բաժինների ստեղծման արդյունքում լրացվեց բացը։ Կրճատեցինք դաշնամուրների ընդունելության շեմը ազգային նվագարաններին, որոշակի արտոնություններ տվեցինք, այդ աշխատանքը որոշակի արդյունք տվեց։ Մշակութային կրթությունը կայուն հիմքերի վրա դնելու նպաստեց նաև միասնական կրթական չափորոշիչների մշակումը, որը բացակայում էր միջև վերջին տարիները։ Մշակվեցին նաև միասնական ուսումնական ծրագրեր, մեթոդական ձեռնարկներ։ Մշտական հիմունքների վրա դրվեց նաև մասնակիցների վերապատրաստման հարցը։ Մեն ու ժամանակ բաժնի վարիչն ընդգծում է, որ այս ամենով հանդերձ մշակութային կրթության ոլորտում անհնար է ձեռքբերումներ գրանցել, եթե կրթությունը չունենա շարունակականության հնարավորություն։ Այս ուղղությամբ էլ որոշակի տեղաշարժ եղել վերջին տարիներին ոնց որ հանրակրթության կրթության մասնան ունի մշակութային կրթության մաս նախնական մասնագիտական կրթություն միջին մասնագիտական բացառական կոնսերվատորիա եւ այլն։ Ապրես Մարգարյանը նաև նշում է, որ նախարարությունը օժանդակում է տաղանդաշնոր սաներին բարձրագույն մշակութային կրթություն ստանալու հարցում ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև արտերկրում։ Բացի նշվածից, բաժին ազգային մշակույթ քարոզելու, հերավոր գյուղերու մշակութային կյանքը որոշ չափով աշխուժ պահելու նպատակով կազմակերպում է համերգներ։ 2017-ին Արցախի շրջկենտրոններում եւ գյուղերում անվճար ու վճարովի հիմունքներով կազմակերպվել է 32 համերգ եւ ներկայացվել 77 բեմադրություն։ Ուշադրությունից դուրս չեն մնա Գրանցել նաև Պաշտպանության բանակի զորամասերը, որտեղ հանդես են եկել 22 համերգով եւ 3 ներկայացմամբ։ Բելլալալայան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մարտունու մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը 25 տարեկան է։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Gracias. Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ադրբեջանում արտահերտ նախագահական ընտրությունները, որոնք տեղի կունենան ապրիլի 11-ին, ավելի շատ նման են թատերական շոուի։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանում ժողովրդավարության սկզբունքների հիման վրա իրական ընտրություններ չեն անցկացվում։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանում ընտրություններ անվան տակ ֆարսին լինեն դրանք խորհրդարանական թե նախագահական, չպետք է ուշադրություն դարձնել։ Բավական է ասել, որ Եվրախորհրդի 47 անդամ երկրներից Ադրբեջանը միակ երկիրն է, որտեղ երկրի սահմանադրությունից հանվել են նախագահի ղեկավարման ժամկետների սահմանափակումները, նշել է Նաիրա Զոհրաբյանը։ Սա ըստ նրա վկայում է այն մասին, որ միջազգային հանրությունը գործ ունի ոչ թե ժողովրդավարական պետության, այլ իրական միջնադարյան սուլթանատի հետ, որտեղ գործում են ժողովրդավարական սկզբունքներին հակասող օրենքներ։ Հայկական միջօրեական Պոլսո հայոց պատիրարքի ընտրությունների կազմակերպամբ զբաղվող նախաձեռնող խումբը դատի է տվել Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությանը, հայտնում է Ստամբուլի հայկական բարբերականներից ակոսը։ Հիշեցնենք, որ նախաձեռնող խումբը 2017 թվականի օգոստոսին Պատրիարքի ընտրությունների կազմակերպման հարցով նամակ է հղել երկրի ներքին գործերի նախարարություն, սակայն մինչ օրս պատասխան չի ստացել։ Ամիսներ շարունակ սпасելուց հետո հայ համայնքի իրենց պատերարքին ինքնուրույն ընտրելու իրավունքը չկորցնելու համար նախաձեռնող խմբի անդամները որոշել են դատարան դիմել հայց ներկայացնելով ներքին գործերի նախարարության դեմ։ Դամասկոսի Բաբթումա հայաշատ թղամասի ականանետային ռմբակոծման հետևանքով երկու հայ է վիրավորվել։ Վիրավորվել են քույր եւ եղբայր Լորիս եւ Հակոբ Դեմիրճյանները։ Տեղի հայերի ջանքերով վիրավորները տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Նշենք, որ զինված խմբավորումները գնդակոծել են Դամասկոսի բնակելի թղամասերը, ինչի հետևանքով մեկին մահացել է եւս 3-ը վիրավորվել։ Փետրվարի 2-ից 4-ը Երևանում տեղի է ունեցել ջյուդոյի հանրապետական մրցաշար նվիրված Հայաստանում ջյուդո մարզաձևի հիմնադրման 45-ամյակին, որին մասնակցել են նաև արցախցի մարզիկները։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Այս հոբելյանական առաջնությունը հայ ձյուդոիստների համար նոր տարվա առաջին խոշոր միջոցառումն էր։ Արցախցի ձյուդոիստները սովորաբար մեդալով են վերադառնում Հայաստանում այդ մարզաձևի գծով անցկացվող առաջնություններից, պատմում է Արցախի ձյուդոյի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Իվան Ազիզբեկյանը։ На соревнованиях участвовало до 300 участников со всей Армении. Выступали очень сильные ребята. Также Առաջնությանը մասնակցում էր շուրջ 300 մարզիկ Հայաստանի մարզերից ու Արցախից։ Դժվարին մենամարտերում մեր մարզիկները կարողացան մրցանակային տեղեր գրավել, ինչի համար մենք շատ ուրախ ենք։ Այսպես Արման Բարսյանցը 21 կիլոգրամ քաշային կարգում գրավել է առաջին տեղ, արժանանալով ոսկե մեդալի։ 23 եւ 27 քաշային կարգերում Հայկ Հակոբյանը եւ Աշոտ Բարսյանցը գրավել են երկրորդ մրցանակ շրջանակային տեղեր, իսկ 23 եւ 31 կիլոգրամ քաշային կարգերում Գոր Ազատյանն ու Հարութ Ամիրյանը երրորդ տեղեր։ Անկեղծացած մեզ համար փոքրինչ անսպասելի էր հատկապես Արման Պարսյանցի նվաճումը, որովհետեւ դրանից առաջ նա մասնակցում էր 19 կիլոգրամ քաշային կարգում եւ 21 կիլոգրամ քաշային կարգում նա ամենափոքր մասնակիցն էր։ Մենք հիացել էինք նրա ցուցադրած տեխնիկայով, որովհետև ամբողջ մրցման ժամանակ նրան ոչ մի անգամ չկարողացան գցում անել։ Բոլոր մրցակիցները Ռուսներին հաղթել է մաքուր գցումով վարկյանների ընթացքում։ Իվան Ազիզբեկյանը մեծ զրույցում ասաց նաև, որ թեպետ այս առաջնությունն ինքնին կարևոր է ու դժվարին, բայց եւ այնպես այն նախապատրաստական փուլ է Շուշիի ազատագրմանը նվիրված առաջիկա միջազգային մրցաշարից առաջ։ Այժմ ակտիվ մարզումների շրջան է, արժևում կարևոր ու պատասխանատու առաջնություններ են։ Յուլիա Վանյան այսօր Այժմ լսեցեք հայտարարություն Ստեփանակերտի Ջուրմուղ կոյուղի Փակբաժեն տիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ սույն թվականի փետրվարի 7-ին ժամը 10-ից մինչև 12-ը պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ կատարելու նպատակով ջրամատակարարումը ժամանակավոր կդադարեցվի քաղաքի հետևյալ հասցեներում. Աչապնյակ, Մելիքավան, Խանինբաղ, Մաշտոցի առաջին փակուղի, Մաշտոցի 12 կոտորակ 1, 14A, 16, 27, 31, 76, 100, Նաբերեժնայա 1, 2, 6, 10 20 կոտորակ 1, 21, 35, 35 կոտորակ 4, Նաբերեժնայա երրորդ նրբանցք 1 կոտորակ 9, 16A, 16 կոտորակ 3, 16 կոտորակ 4, 17, 17 կոտորակ 1 20A, 21, 22 կոտորակ 1, 23, 23 կոտորակ 1, 24, 26A, 26 կոտորակ 1, 28 կոտորակ 1, 30, 32, 35 կոտորակ 1, 35 կոտորակ 2B, 35 կոտորակ 2G, 35 կոտորակ 3, 35 կոտորակ 5, 37, 37 կոտորակ 3 հասցենների բնակելի տներ ու հիմնակ ձեռնարկություններ, ճանապարհային ոստիկանության հենակետ, հորինտակ, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն։ Հայցում ենք ձեր ներողամտությունը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։